กำลังทำไปขอการหลวงพ่อวันนี้แล้วก็เจริญพรทุกคน尊敬的啊，龙婆那位尊者好啊，我们在座的啊各位学员们，早上好。พวกเราก็ได้ ได้ทั้งปฏิบัติธรรมนะแล้วก็คงเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นเนาะ ตั้งแต่วันแรกที่มาบางคน อาจจะยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจอะไร แต่พอได้ฝึกหัดพอได้ฟังก็คงมีความเข้าใจมากขึ้น第三天了。 南通学院已经有一些经验，有一些体悟了。การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการที่เรารับประทานอาหารถ้าเรารับประทานไปเรื่อยๆ ความอิ่มมันก็จะเพิ่มมากขึ้นการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราทำมากขึ้นเรื่อยๆ 知识、修行，就像是我们吃饭一样，开始肚子是饿的，一口一口的吃下去，最后就吃饱了。你吃饱了，别人。 只有你自己最清楚。แต่เราก็อย่าพึงไปย้ำคิดว่าเมื่อไรเราจะบรรลุธรรมสักทีเมื่อไรเราจะหมดทุกข์สักทีเมื่อกับเราทานข้าวแล้วก็ทานไปก็อย่าไปคิดว่าเมื่อไรจะอิ่มเมื่อไรจะอิ่มเราก็ค่อยทานไปแล้วก็ค่อยเป็นบัตรไป 在这个过程中，重要的是，你一口一口的饭吃下去的时候，你不要再啊希望啊，或者是盼望，或者给自己一个目标，说我到什么时候才能吃饱呢？嗯，我快点吃，快点吃饱，不要有这样的欲望。或者你呢？ เราทานข้าวทุกครั้งมันก็อิ่มทุกครั้งเราปฏิบัติธรรมทุกครั้งที่รู้สึกตัวถ้าเราลองสังเกต ทุกครั้งที่เรารู้สึกตัว ตอนนั้นมันก็ไม่ทุกนะตอนนั้นความคิดก็หายไปาาาาจรรว่กเเเเ其实呢，我们在吃每一口饭的时候， 那每一口啊，你吃一口你就饱一次。大家想一想是这样，而不是你已经吃了几大碗了，你才饱的。สังเกตจิตใจของเราตอนนี้เนาะตอนที่ตั้งใจฟังธรรมตอนที่ไม่ได้ไปคิดไปเรื่องอื่น จิตใจตอนนี้พวกเราไม่ทุกข์ใช่ไหมเออ大家 认认真真的听法。现在当下这一刻，你心中有我吗？就这一刻，这一秒。ใช่ไหมตอนนี้ไม่ได้ทุกข์อะไร แสดงว่าที่จริงความไม่ทุกข์มันก็มีอยู่ในคนทุกคนอยู่แล้ว มีในจิตใจของเราอยู่แล้ว แต่เพียงแต่ว่า ถ้าเมื่อที่เราไปลืมไปหลงอยู่กับความคิด 所以啊，让大家清楚的是啊，你可以做到啊，轻松自在没有烦恼，可以做到啊，谁都能做到，而不是要去故意的找一个自在，找啊一一条。 所谓的一条解脱的路。นะคนเราก็มันทุกข์อยู่สองเรื่องแหละนะทุกข์เพราะเรื่องกาย กับทุกข์เพราะเรื่องใจนะทุกข์เพราะเรื่องกายนี่ธรรมชาติของคนทุกคนก็ต้องมีเ一般的话，我们的烦恼苦这两种，一就是烦恼自己的事 或者身体上的一些病痛啊，让我们非常的苦。再就是啊，烦恼自己的心啊，在心中苦，因为心中的呃一些执着、分别啊，关于境界的一些啊放不下，让我们的心里面苦。不，我们来跟，曼纽、曼拿、曼。 มีโรคภัยไข้เจ็บเจอท่านปันตายนี่คือทุกเรื่องกายทุกคนมีเหมือนกัน那么身体上从一点点小小的小刺痛啊感冒到很多人会有一些疾病，甚至于没有生命，这是身体上的苦。 ทุกข์้อกายบางทีก็ต้องบำบัดบรรเทาต้องรักษามันถึงจะหาย那么身体上的病呢？如果有条件有可能的话就去找医生来看。ทุกเรื่องกายนี้คนอื่น พอจะช่วยได้ อย่างเมื่อวานมีหมอมารักษามาโคซาให้ 身体上的病痛啊，医生可以改变啊很多。就像啊，就是说昨天啊，他刚刚来到中国，这个这么冷的天，然后昨天肩膀啊跟这个颈椎啊不舒服啊，昨天我们的。 cứu ra bà con và không cứu ra để ý sơ chủ và mở mở lòng thì nên tôi là chúa rất好今天早上很棒的师傅啊感恩我们的这位师兄นะแต่ทุกเรื่องใจเราจะไปหวังพึ่งคนอื่นให้มาช่วยมันเป็นสิ่งที่พึ่งพึ่งยากนะทุกเรื่องใจเราต้องพึ่งตัวเองเป็นหลัก 身体上的病痛，啊，对于他个人来讲，他没有放在心上，啊，但是因缘就是这样，啊，我们杜医生看到了，啊，就是这个不舒服，然后啊，就是这个因缘，啊，就帮他治了一下。那只人说，啊，身体上的病痛呢，啊，医生可以帮忙。 那么心理上的病痛，没有人能帮得了我。บางทีเราก็จะไปคิดว่า ถ้าเขาทำดีกับเราอย่างนี้ เราถึงจะมีความสุข ถ้าเขาไม่พูดทำร้ายจิตใจของเรา เราก็เลยไม่ทุกข์บางทีเราไปคิดว่า คนอื่นก็ทำให้เราสุข คนอื่นก็ทำให้เราทุกข์แต่ที่จริงไม่ใช่นะมันอยู่ที่ใจของเราเนี่ยแหละ 我们心上的啊，大家都是希望自己身边的人啊和生活中所有的境界呢，都是按照自己的意志为转移的，对吗？我有我的想法，我希望我身边所有的都按照我的想法来实现。 บางทีมันคล้ายๆกับหมาเวลาเราเอาไม้ไปแย่หมาอ่า หมามันไม่ได้มากัดคนที่แย่นะมันไปกัดไม้ที่แย่ มันคิดว่าไม้นี่แหละเป็นตัวทำให้มันเจ็บทำ เป็นก่อความรำคาญให้แก่มันมันไปกัดไม้ แต่มันไม่ได้กัดคน就好像啊，与之可爱的小狗 那我们想跟他玩那就拿一根棍子啊去逗他。那这只狗呢，它不会去咬我们，它会去咬什么？咬一根棍子。它认为是一根棍子跟他玩แต่ที่จริงหารู้ไม่ว่าที่จริงคนที่ทำให้เราทุกข์ไม่ใช่คนอื่น 所以大家一定要啊搞清楚的一件事情，就是不是别人让你生起了烦恼，也不是别人让你苦，是你自己的心在不停的分别、执着、造作。 让你自己的心陷入到了烦恼痛苦之中。ดังนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือ การกลับมา ดูดูกายดูใจของตัวเองเนี่ยแหละนะเมื่อเรากลับมา ดูกายดูใจของเรานะเราจะเห็นว่าที่จริงความทุกข์มันเกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราเนี่ยแหละเราก็จะแก้ทุกข์ที่กายที่ใจของเราเอง那我们就清楚了哦。 原来我们的苦就是从我们的这个身和这个心我们一直希望不管是身跟心，都按照我们的意志为准。当他没有按照我们的想法啊发生的时候，我们自己就去执着，然后就去苦，就去烦恼。สติัปัญญคือกุญแจที่สำคัญที่สุดนะ ที่จะทำให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าปัจจุบันตอนนี้อะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ย那么知道เรา后呢，啊，我就更清楚说，哦，原来烦恼苦出现的时候，啊，我们第一要做的事情就是马上回来，回到自己身上来看自己的身，看自己的心。 找自己的问题，是不是你的心又在分别？是不是你的心又在执着？是不是你又按照你的意志为拿来控制别人？โดยพื้นฐานหรือเบื้องต้นการที่เรากลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวของมือการเคลื่อนไหวของเท้าอันนี้จะเป็นเบื้องต้นที่สำคัญนะมันจะทำให้ พราะแต่ก่อนนี้เราหลงลืมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ แต่การที่เรามายกมือสร้างจังหวะมาเดินจงกรมเนี่ยทำให้กลับมาดูกายของตัวเองเนี่ยจิตใจมันจะเริ่มตั้งมั่นมากขึ้น到今天，直到现在，有哪个你身边的人是按照你的意志为主？ 你长这么大，你又控制得了几个人呢？或者说几件事情、几个境界呢？啊，所以就是说，我们要学会的就是好好的回到自身上，好好的轻松的来回到当下。啊，就是通过手动作跟机器，让大家学会跟自己在一起。 โดยเบื้องต้นนี่อย่าเพิ่งไปสนใจว่ามันมีความคิดอะไรเกิดขึ้นบ้างอย่าเพิ่งไปสนใจสิ่งที่เป็นนามธรรม ให้มาสนใจกายที่มันเคลื่อนไหวก่อนนะตอนนี้เป็นหลักเบื้องต้น ถ้าเราทำมาในการดูกายที่เคลื่อนไหวนะมันจะมีจิตใจที่ตั้งมั่นและต่อไปมันจะรู้ทันความคิด 尤其是新学员啊，或者是刚刚参加啊第一期、第二期的这样的啊生手，那就是说啊，建议大家多在观身身体的身，多在观身上下功夫，就是多在回到当下的动作上，觉知当下的动作上下功夫。你暂时先不用注意。 你的心念，你的念头，因为我们平常在日常生活当中已经在念头里，我们现在的功夫还没有一个办法跟你的无名和烦恼习气做斗争，所以我们现在做的就是好好的啊觉知，知道当下的每个动作。那那我被门到我。 จุงจุงหมาเดินเล่น เรามีเชือกคล้องคอหมาแล้วก็เดินในสวนสาธารณะเดินในข้างนอกก็ดีเนาะเราไม่ใช่ว่าหมามันต้องเดินติดเราตลอดเวลา แต่เรามีเชือกไว้ ไม่ให้มันไปไกลนะถ้ามันไปไกลเกินไป แล้วก็กระตุกมันกลับมา เชือกที่จุงหมาเนี่ย มันทำให้หมาไม่หนีไปจากเรา สติที่เราปลูกไว้กับกายก็เหมือนกันนะพอเวลาใจมันเผลอไปคิดเมื่อไรเราดึง มันกลับมามันก็เหมือนกับที่เรามีสติคอยเป็นเชือกเอาไว้ดึงใจไม่ให้มันลอยออกไป มันกลับมาอยู่กายบ่อยๆ่们的觉性 并不希望自己的小狗跑掉，所以你会有一根绳子牵着它。那我们的觉性呢？就像我们用一根绳子牵着这条可爱的小狗一个道理。那因为你有一根绳子牵着它，所以它不会跑掉。你如果没有这根绳子，它开心的时候跟你在一起，不开心的时候它就不知道。 แต่เราก็ไม่ใช่ทำแบบ บังคับไม่ให้มันไปคิดไม่ถึงไม่ให้มันไปคิดอะไรเลยนะไม่ใช่ไปกดผ่มบังคับให้มันเพ่งจ้องอยู่แต่กายที่เดินที่ยกมือถ้าทำแบบนั้นนะมันจะเครียด แล้วก็อึดอัด那大家不要真的像一些刚刚养小狗的人一样啊，用力的拉，那只小狗不要跑太远。 用力的去呵斥他，啊！你要的话，不许走太远啊！我们不要这样啊！我们是要把啊这条小狗训练的一直会在我们身边。甚至说，其实不管是绳子还是小狗，都在我们自己身上啊！大家好好的再回到当下啊！我们现在讲的是新学员哦啊！好好的在。 回到当下的这个每个身体的动作上，好好的在用功。最重要用此时，我们要做一个专业的弯身者，专业的弯身者，念头起马上回到当下的作上。รู้แบบง่ายๆแบบสบายๆรู้แบบเ่นเ่นรู้แบบสบายสบาย รู้บ้างหลงบ้างดีกว่าเพ่งไว้ตลอดเวลา那啊，那冰禅在练习过程中啊，每一位尊者都是这样告诉大家啊，像游戏一样，像在玩一样，目的是让大家啊注意整个心情是处于很放松的一个状态啊，修行是为了要心情自在快 修行不是为了修，越修啊越烦恼，越修啊。我每天在讲哦，这个脸越难看。现在说，现在看看，你能够看到你的脸现在是如何呢？啊，你的心现在是如何呢？啊。 มันจัดอยู่ประเภทที่ว่าเคลื่อนไหวหรือว่าหยุดนิ่งเท่านั้น แล้วก็มันจะมีใจที่มีสติ เป็นตัวคอยรับรู้ ก็คือมีสิ่งที่รู้ แล้วก็มีสิ่งที่ถูกรู้ ใจที่มีสติเป็นตัวคอยรู้กายที่เคลื่อนที่ไหวที่หยุดที่นิ่ง เป็นสิ่งที่ถูกจิตที่มีสติคอยรู้อีกทีหนึ่งถ้าาเร嗯，如果我们啊已经学会了啊，只要า脑一า

ไม่เครียดรู้แล้วไม่เหนื่อยมันจะรู้สึกจิดใจปลอดโปร่งโล่งสบาย但是一定要是心中的啊，一定要是啊自在的啊，不要去压自己。我们这几天一直跟大家讲，不要压啊，不要故意去调，不要故意去压住它，还有啊浮，调幅的浮，不要一直去啊想要降服它。 你根本不需要想它，因为它就是那样的你的念头就是我每天想像黄河水或者像溪水一样不停在流，你只需要面对现实，承担它，不理它，在当下就好了。那在如来。ก็ไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปภาคไปในใจว่าอันนี้คือแขนกำลังยกกำลังหยุดอันนี้คือเท้าซ้ายเท้าขวากำลังเดิน พลังถอยหลังอะไรไม่ต้องไปพูดในใจไม่ต้องเป็นภาพว่ามันเป็นอวัยวะอะไร รู้แค่การเคลื่อนไหวรู้แบบไม่ต้องมีภาษา รู้โดยใจรู้เฉยๆนี่ะนี่จะดีที่สุดเลย那么在动的时候呢，千万不要一直在心中默念一些什么。我们只是让大家在动的时候，啊，轻松的知道自己的手动了一下。 自己的脚动了一下，来一动就知道啊，一动你大脑马上反应，然后回到当下，而不是在对面左手右手左脚右脚抬起来放下，不是这样的。啊，การเคลื่อนไหวอมันเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งของจริงนะ แต่แขนขาอวัยวะมันเป็นสิ่งสมมุติเนี่ยนะ เรา ตัดตรงภาษาที่เป็นสมมติที่เรียกชื่ออาการตรงนั้น แต่เราสัมผัสของจริงโดยใจที่รู้เฉยๆเนี่ยเรียกว่าเป็นการรู้ซื่อ我们就是要老实、老老实实的知道，老老实实的知道手动，老老实实的知道脚动。就是说。 现在的人，心这个心的念头就是不老实。我们叫你好好回到当下，你就是不老实啊！所以大家记住这个词：老实的回到当下啊！不要再让它有任何的花销。 บางทีจิตใจมันก็จะเผลอแวะไปคิดนั่นคิดนี่นะ เผลอไปสงสัย เผลอไปคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตบ้างนะตอนนั้นเราค่อยมีสติคอยรู้เทอาทันว่าอ๋อจิตใจมันเผลอไปคิดแล้วนะ那当我们心跟我们玩游戏的时候，耍花招的时候，没关系啊，你也轻松的知道。 智慧就在这儿升起，你会清楚的接受，明白的去接受，我们心就是这么如此会表演，会耍花招，不是要改变它，不是要压倒它，而是认识它，承认它，清楚的明白它就是这样的，不需要去改变。 ไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปให้ค่ามันนะอันนี้ดีอันนี้คิดไม่ดี อันนี้ฉันชอบอันนี้ฉันไม่ชอบนะแค่รู้ทันว่า ใจเราเผลอไปจากกายกลับมายสนกายก่อนแค่รู้ทันว่าใจเราเผลอไปจากกายแล้วกลับมาสนกายก่อน那啊，不需要去研究说，哎，现在跑来的这件事情我喜欢，我多想会儿。 这件事情我不喜欢，我赶紧把它赶走。啊，这就是这两个都不对。不需要去研究喜欢还是不喜欢，讨厌啊还是不讨厌，只是心中知道又来了，又来耍花招了，又来骗我了，或者又来啊增加我这个烦恼的这个程度，不理他。 轻松的回到当下动作。现在这个轻松的回到当下动上，啊，这个就是我们要练的东西。แต่เราก็อย่าไปโกรธอย่าไปห้ามความคิดนะความคิดก็เป็นธรรมชาตินะเราก็แค่รู้เท่าทันเจยยิ่งคิดมากเท่าไหร่เออดี จะได้กลับมารู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นเนี่ยอันเนี้ยถ้าเรามองในแง่ดีแบบนี้นะ 你。再来讲喜欢的念头，喜欢的念头来了，就开始用点用词是他。贪着那个美丽的境界，贪着一件好事，哎呦好好啊！你想想了五分钟，哎，你发现他没了，我坏事儿就冲了进来。所以说。 又开始压，这个事儿我不喜欢，赶紧赶他走，把他压下去。这就是我们的念头，每天都是这样的。那欢喜的念头呢，不要去贪着；啊，对于你认为不好的念头呢，更不要去打压。凡是好的、不好的念头，心酸的，回到当下，不要再去分别。 เมื่อสติของเราเป็นธรรมชาตินะสติมันจะคอยตามรู้กายตามรู้ใจของมันโดยอัตโนมัตินะมันไม่ได้เรียกว่าอันนี้คือกายนี่คือใจ มันแค่รู้สึกว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นเด่นในปัจจุบันสติมันจะเข้าไปจับเข้าไปรู้ของมันเองถ้ามีะอ่า你学会了啊，一来就回到当下，一来就回到当下，你会发现觉醒 能知道的那心，它会自动的看到你的每个念头。สติที่มันรู้ตรงนี้นะมันจะกลับมาดูตัวเองบ่อยดูไปแล้ว มันจะเกิดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องของกายเรื่องของใจนี่แหละ 不是打妄想。其实啊，每天早上的开始太重要了。刚才就是说啊，我们还是新手，所以你不用去研究你的心念，不用去研究你的念头。我们不在念头上下功夫，我们在活在当下的动上下功夫。为什么啊？一看到念头，我们大家的共同的问题就是。 就跳进念头里，就是你在这个念头里执着个五秒、十秒，你都一样叫做粘着。所以你现在需要做的是，好好的回到当下蹦上来，啊，让你，你做朱姐刚讲，成为一位专业的观赏者。当你的功夫厉害了以后，你的功夫很厉害了以后，你可以清楚的。 自然而然的看到你的念头。มันจะเห็นความจริงเรื่องต้นก็คือว่า เห็นว่าที่จริงนะมันก็มีเพียงแค่รูปกับนามหรือว่ากายกับใจนี้เท่านั้น ที่มันสัมพันธ์ที่มันต่อเนื่องกันอยู่ที่มันเกิดขึ้น เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะว่ารูปเพราะว่านามนี่เองเมื่อ时间久了就这样不停的回来回来回来 但是回来之前，我们都要加以轻松的哈，不是硬拉硬扯回来，啊，吧？因那这样的话，你的心就越陷越紧啊！一定是要轻松的回来。我每天都告诉大家，你本来是清净的，虽然大家还悟不到这一点，但是我告诉大家你要先树立这个知见，那你就尽量的轻松的回到当下。当你学会回来 你会发现你的整个人啊生命会是一番不同的景象。นะแล้วเราก็ดูบ่อยๆเราจะเกิดความเข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามนะที่มันแสดงอาการต่างๆ เกิดขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะ不停的回来，不断的回来，不让你对自己的身跟心啊有一番 彻彻底底、最深刻的、大彻大悟的另一种认识，你不会再去因为身和心啊像以前那样的执着啊再去苦恼了。啊，了解了，痛苦的苦是样，了解了，痛苦的难是样。那么对身体的苦更加的。 基础明白，对新的啊念头的不断生灭的苦看得更透。เห็นความเปลี่ยนแปลงของรูปที่มันเคลื่อนที่มันอยู่ที่มันไว้ที่มันนิ่งเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงของใจเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็หยุดคิดเดี๋ยวก็คิดอีกเดี๋ยวก็หยุดคิดอีกเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 我们可以看得到啊，这个身不停的在变化。今天啊，有人啊腰酸背痛；昨天就有学员来跟主者讲：“哎，我为什么不痛了？他怎么那么奇怪呀？”啊，那主者告诉大家：“明天你可能又痛了。”我们就是从这个不断的变化当中啊，今天不舒服，明天好一点。 我第六来我们要学个东西，我们要真的悟到东西，这就是他。心也是一样的，念头一块儿来，一块儿走。为什么他不会一直，就是一个念头呢？为什么他一直是深夜，不久的要变化的呢？为什么呢？เป็นความบังคับไม่ได้ของรูปนี้ ไม่อยากให้มันหนาวก็ไม่ได้ไม่อยากให้มันหิวก็ไม่ได้ไม่อยากให้มันแก่เจ็บมันตายก็ไม่ได้เช่นเดียวกัน这边啊，这个天气又是一样啊。听说昨天晚上又降温了，啊，大家注意保暖。那中午呢，太阳出来了就会比较暖和一点。它为什么会不断的变化？ 为什么不是一直像早上凌晨这么冷呢？所以我们先从自己身上来看到这个无常和他的生灭，然后你会看到别人身上的无常和生灭，你更能看到整个人千世界的无常跟生灭。你没在听，看我发文章没得，我急。 เดี๋ยวมันก็คิดเดี๋ยวมันก็หยุดคิดบังคับไม่ได้ไม่อยากให้มันคิด ก็บังคับไม่ได้ อยากให้มันสงบก็บังคับให้มันสงบไม่ได้ เห็นไหมว่ามันอยู่นอกเหนือการบังคับบัญชา看到自己啊，对所有的对话，自己的心念是什么样的？什么样的呢？啊，想让它跟谁一样？ 希望来到寺院里睡床，跟家里一样舒服。不舒服就开始分别，开始执着。啊，想要让这个房间里的温暖像家里一样温暖，因为它不温暖。风吹进来，门有缝，就又啊，这个烦恼又升起来。啊，旁边的人不管任何的一个动作，任何一个表情，希望他都是。 对我们有好处的，人家更要用起了。แต่แปลกนะ ยิ่งเราเห็นความเป็นกฎของไตรลักษณ์ก็คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนของรูปของนามนี้นะ เรากับยิ่งมีความสุขมากขึ้น ยิ่งเป็นอิสระมากขึ้น这时候呢 全控制不了所有的身外的一切，我们唯一的能做到，让就是让自己多多的回到当下动上来，就连我们自己的身跟心，我们都完全没有办法去控制，那你还能控制得了什么呢？ 所以我们能做到的就是好好的集学习，心中的快乐当下。เพราะอะไรเพราะว่าเราเข้าใจความจริงหรือว่า เราเข้าใจกฎของธรรมชาติเมื่อเราเข้าใจความจริง เมื่อเราเข้าใจกฎของธรรมชาติ มันก็เกิดเป็นการยอมรับความจริงนะจิตใจก็เกิดเป็นการปล่อยวางไม่ทุกข์เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้那看到了 他的所有的无常，看到了因为无常而让我们产生的苦以后，你会对无常的苦有更多的承担，更多的啊看透。就是说，当你发现说他就是这样的，他本来如此。 它就是这样的，这时候你心才是真正的能够得到我们讲的所谓的平静和清静，不是不喜欢去赶它、压它，而是真正的清楚明白了它就是这样，不断的在变化，它就是这样的苦。那从这个清楚的认识和清楚的这个。 后设的这个啊，去面对现实的过程中，你才能发现真正清净快乐这件事儿。คล้นักคณิตศาสตร์หรือนักวิทยาศาสตร์นะที่เขาเอาสูตรนะสูตรที่เอามาแก้ปัญหาต่างๆ ได้ เมื่อเจอสูตรเมื่อจับสูตรถูกมันก็แก้ปลดล็อกได้ทันทีได้คำตอบในเรื่องนั้นๆ จิตใจของเราก็เหมือนกัน เมื่อมันได้ถูกมันได้หลักมันก็ปลดล็อกมันก็ได้คำตอบของมัน那么，这个时候，你才发现，哦，原来啊，一切本来如此。原来以前我就搞错了，我是念头来了就想把它赶走，身体不舒服就让它就想让它也好起来。 是吧？原来我们是这样的，是吗？哎，那么现在呢，我需要做的呢，好好的，我的感受，好好的、清楚的去认清每个事实。การปฏิบัติธรรมก็คือให้เข้าสู่ตรงนี้แหละนะให้เข้าสู่ความจริงของชีวิตของเราเองเข้าสู่ความจริงของทุกสรรพชีวิตว่ามันมีธรรมชาติเช่นเดียวกัน ไม่แตกต่างกันเลย จะเป็นคนทุกคน จะเป็นสัตว์ จะเป็นสิ่งใดก็แล้วแต่จะมีความจริงอยู่ที่หนึ่งที่มันเหมือนกันทั้งหมด那面对现实、承担当下、认识现实、承担所有的一切，而在不去执着的时候，就是说真理、智慧就在。 这时候，你是一个很有智慧的人，因为你已经清楚，它会生，就会灭；它会灭，还会生。你会清楚明白的面对当下，和理智的去处理你生中的很个问题。他妈，就是黄金，黄金卡，就是最纯的，最纯的，没有。 อะไรมยังจะเกินเลยตรงนี้ไปแล้ว มันเป็นที่สุดของธรรมชาติทุกอย่าง มันไม่มีอะไรที่มันเกินตรงนี้แล้ว เมื่อมันเข้าใจนี้ มันก็หมดความสงสัยมันก็ได้คำตอบ มันก็ยอมรับความจริงจิตใจก็ไม่ทุกข์ก็ตรงนี้แหละ所以，我修行不是要去改变身边一切，也更不是要去改变自己的身或者改变自己的心。我们修行是从啊所有人 身边的一切或者自己身心的变化无常当中啊，去真的认清它啊，它就是这样的啊，这才是事实真相。那么当你认清以后啊，你在进阶信心的时候啊，你的决心加上你知道的速度，会让你把事情看得更透。 进行参透了以后，你到那个时候是一个非常非常有智慧的人。พระพุทธเจ้าพระอรหันต์หรือแม้แต่หลวงพ่อเทียนท่านก็ไม่ได้สร้างกฎไม่ได้สร้างรูปแบบอะไรขึ้นมาใหม่นะ ท่านก็เพียงแต่ว่าเป็นคนที่ไปเข้าใจกฎความจริงของธรรมชาติแล้วก็มาบอกมาสอนต่อพวกเรา อีกครั้งหนึ่งก็แค่นั้นยิ่่งชือวเเนี 所有的人，所有的境界，那么这个人是清醒的，这个人是柔软的，这个人是谦卑的啊。这样的一个人啊，每个念头、每个境界出现的时候，都能直接提起，清楚的知道啊，清楚的去透到它。这个时候，一切回归自然，一切。 回归正常。龙观研究者教我的就是一切，让一切都回归正常。แล้วก็ความจริงของธรรมชาติ ก็มีอยู่กับพวกเราทุกคนนะเราจะไปหาที่ตัวของเราเองนี่แหละกลับมาดูกายดูใจตรงนี้แหละนะมันจะเข้าใจว่าที่จริงเนี่ยกายใจเนี่ยจะเป็นคนที่สอนธรรมะกับเราดีที่สุดเลย 那在强调不要去改变别人或者改变什么，只是需要认清他，啊，承担他，看透他，看破他。我需要的啊，需要做的是这个啊，而不是要去啊强迫别人改变一些什么。你一定要看到他的无常。对他遵守自己总结说。 这个早上要跟大家讲的就是无常，和无常带给我们的苦。那么希望大家多在无常苦中去体会三法印的最后一条，还有一个无我。你真的完全控制不了它，它是不断生灭、生灭、生灭的，哪有一个真的我在呢？那，问大家。 ใหม่ๆ ถ้ามันยังไม่เข้าใจ ถ้ายังมันยังไม่ยอมรับ มันก็ทุกข์มันก็ฝืนบ้างนะเป็นธรรมดา นะ แต่ถ้าเราก็ค่อยๆเรียนรู้ ค่อยๆศึกษาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆเข้าใจ ค่อยๆยอมรับความจริง ความทุกข์ ความฝืน มันจะลดน้อยถอยลงไปเองนะ从以以来就跳进去，到现在，嗯，学过以后 渐渐以来，你承担他，知道他就是这样，的，他需要一段过程。有的人很快，有的人需要很长的时间，甚至于几生几世去真正的承担这个事实。那作者说，你这个速度的快与慢，与你用功活在当下这个速度有直接相关的联系。 你都学会回到当下，都学会在生命中多去体悟啊。那么你对现实的每个境界的显现的时候，你那个承担的啊，你看破的那个速度就会越来越快。สนใจสู้ความว่างว่างนะสนใจสู้ความเบื่อบนะค่อยๆืค่อยๆึกไปเรื่อยๆนะ เดี๋ยวความง่วงก็ทำอะไรไม่ได้ ความเบื่อก็ทำอะไรไม่ได้ ความคิดฟุ้งซ่านก็ทำอะไรไม่ได้ เพราะว่าเราเห็นมันไม่ได้ก็เป็นเป็นกับมัน那么啊，这七天在这儿，我อ就是打一个基础啊，就比如说六钟禅哦，不需要啊跑到深山野林里面啊去啊关在小屋子里面闭关，不需要。 只是希望你学会了这个方法，然后呢，把它运用到你的生活当中，真的在你的生活当中去磨。一个小小的些节，你看看自己的心，是不是又执着了？又分别了？啊，不理他，马上回到当下，动不动马上回到当下啊，就是说你会发现，不管是在日常当中，还是在日常 你的无聊、烦躁、把喜、禅欲，它会不停的啊换班的来表演。这时候不是讨厌无聊啊，讨厌烦躁，而是知道它是无聊，知道它是烦躁。我们看见它，但并没有成为无聊的主角。 那个人，看见他，但不要成为他。นะเห็นแล้วมันเป็นแค่ความง่วงเป็นแค่อาการที่มันเกิดขึ้นกับกาย แต่ใจไม่ง่วงด้วยนะเนี่ยเหมือนกับอาจารย์สำพลที่เราดูเมื่อวานเห็นว่าความพิการเป็นเรื่องแค่ของกาย แต่ใจไม่พิการด้วย เห็นว่ากายเป็นส่วนหนึ่งใจเป็นส่วนหนึ่งแต่มันก็แค่สำคัญสืบเนื่องกันเท่านั้น 看见灰尘来了，不会啊让自己陷入到灰尘当中。真的坐在那儿睡着了的人，是他没有看见他灰尘来了。你的决心要够快啊，你的决心力要够强。这时候，你就我们讲，你有一点点小小的迹象的时候，就看见，然后你就啊，轻松的。 站起来啊，或者去做一些哪些的人呢什么，你就已经从那种状态里出来了，就没事了啊，而不是看不见它啊，然后来了好好睡一觉。นะอะไรเกิดขึ้นกับกายใจนี้นะเห็นมันดูมันทั้งหมดแหละนะดูเป็นการศึกษานะการปฏิบัติธรรมคือการมาศึกษาเนี่ยแหละนะ เราศึกษาเราเก็บข้อมูลไปเรื่อย เหมือนเราศึกษาความรู้อะไรต่างๆเราก็ทำหน้าที่ เก็บข้อมูลไปเรื่อยนะอย่าเพิ่งไปเอาคิดเอาสูกกับมันนะทำใจสบายๆศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆ同样的，如果只 หลงไปก็กลับมา รู้สึกเร็วๆนะ ไม่ใช่ว่าไม่ให้หลงแต่เพียงแต่ว่ากลับมาให้มันเร็วๆนะกลับมาได้เร็ว กลับมาได้บ่อย อันนี้แหละคือความชำนาญของใจที่มีสตินะ ไม่ใช่ว่าไม่หลงนะอ่า 便叫驴。当你啊一面陷入到迷失当中，轻松的回到当下，你一定要看见它，不要成为那个迷的人。นะความก้าวหน้าของการปฏิบัติธรรมเราสามารถรับง่ายๆเช่นเนี่ย มันหลงไป เราสามารถกลับมาได้เร็วนะหรือบางทีเรื่องที่เคยคิดก็มันทุกข์มากๆนะ มันก็มีความทุกข์น้อยลงนะหลงไปก็ตั้ง หรือว่าทุกข์ก็ทุกข์น้อยลงอันนี้คือความก้าวหน้าของการปฏิบัติของเราไม่เอา让自己在啊再去迷失在财色名食睡中啊，不要让自己再去啊在这个大千世界中又因为贪嗔痴 用力释放，提起决心，回到当下，清楚的、明白的，啊，有认知正见的活在这个世界上。นะของพวกเราการปฏิบัติธรรมเป็นการเดินทางภายในนะเป็นการเดินทางทางจิตวิญญาณไปสู่จากที่ที่มันทุกข์ไปสู่ที่ที่มันไม่ทุกข์จากที่ที่มันร้อน ไปสู่ที่ที่มันไม่ร้อนอันนี้ค่อยๆเดินไปเรื่อย希望大家在这条呃心的路上，内心的心，希望大家在这条心路上能够从黑暗走向光明。นะ ขอรับรองว่า ถ้าเราเดินถูกทางก็คือ การรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเนี่ย ทางเส้นนี้นะ จะนำเราไปสู่ความไม่ทุกข์ได้อย่างแน่นอน光明不是联想出来的，不是造作出来的，光明是在你看见的时候没有成为它，没有在迷失，能够活在当下的时候才出现的。เป็นไงตอนนี้ เรารู้สึกยังไงรู้สึกไหมกระดานนั่งอยู่现在在这 下这一刻，你的心是不是有一点点淡淡的光明出现了呢？有开ือใค有开ำลังง่当下这一刻啊，你的心是烦恼的，是苦的吗？หรือใครกำลังคิดไปที่อื่นไม่ได้อยู่กับการฟังไม่อยู่กับการนั่งตรงนี้当下现在有没有人 ที่ถามไม่ใช่ว่าจะเอาตัวเอาผิดนะ แต่ถามเพื่อให้กลับให้เรากลับมาดูตัวเอง เออกำลังนั่งอยู่นะ หรือกำลังรู้สึกอย่างไรนะเนี่ยให้กลับมาดูตัวเองดีกว่า需要大家啊知道，你应该常常的回到当下。 นี่นะกลับมาดูอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายนี้กับใจนี่บ่อยๆเนี่ยแล้วเราก็แค่รู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางแล้วมันก็จะไปสิ่งอื่นที่มันเกิดขึ้นใหม่ แล้วก็รู้ใหม่ อะไรเกิดขึ้นใหม่ ก็รู้ใหม่ทีเรื่อย那么在七天当中啊，或者是回到家里以后，就是这样，不停的回来，回来，回来看见自己。或者说，他讲的话一个小时呢， 你的心全都跟他在一起。接待都回来，回到自己身上，清楚的知道自己坐在这儿。เดี๋ยวต่อไปสักพักเราจะไปทานอาหารเช้าลองดูนะทานอาหารอย่างมีสติ ก็คือให้ใจอยู่กับการทานอาหารจะเป็นอาหารอะไรก็แล้วแต่เป็นข้าวต้มเป็นเส้นหมี่เป็นอะไรก็แล้วแต่ลองสัมผัส รู้สึกถึงการขีดของการตัดของการเคี้ยวที่มันแสดงอาการกายที่มันเคลื่อนไหวตลอดเวลาลองสังเกตดูกายที่มันกินข้าวอยู่มันเป็นอย่างไรอ用斋与时间快到，一说用斋与时间快到了，你的心跑哪去了？哦，我要吃饭了。作者说不要去研究哪一碗 吃稀饭，拿一碗吃面条，稀饭好吃，我喜欢；面条不好吃，我不喜欢。这个太淡，我不喜欢；那个味道很好吃。那等一下呢？大家用餐的时候呢，好好的去看看自己，是不是又在分别，又在执着，又在贪你喜欢的。 因为你喜欢的ถ้าทานไปคิดไปเนี่ยกลับมาเลยนะเช่นบางทีไปคิดเปรียบเทียบอาหารที่บ้านอร่อยตัวนี้อ่าอันนี้เราชอบอันนี้เราไม่ชอบคิดไปก็แล้วแต่กลับมาอยู่กับการทานกลับมาดูกายที่มันกำลังกินอยู่吃饭，好的吃饭，坐在那边吃。

คิดแล้วรู้ทันให้มันเร็วๆเนี่ยเราทำอะไรก็แล้วแต่นะจะกินข้าวจะอาบน้ำจะแปรงฟันจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้พยายามดูกายที่มันเคลื่อนที่มันไหวแล้วก็คอยรู้เท่าทันใจที่มันไปคิดนั่นคิดนี่รู้สึกเย็นรู้สึกอย่างนี้รู้ทันเร็วๆ不是不让自己的念头冒出来，你会发现你让不让它冒出来，它都会冒出来。 念头就是这样的啊，念头就是这样的，每天都在想，它就是像小溪水一样，不停的哗哗哗的流出来。你需要做的是，知道它就是这样，啊，承担它，看透它，不因为它的哗哗哗的流过来，一个又一个的念头，像闪电般的闪过来，再去执着，再去烦恼。 น来ก็พยายามนขับมาดูดีบ่อย ถ้าเราทำบ่อยๆนะความเข้าใจก็จะมีมากขึ้น ความคนทุกข์ก็จะเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะอย่าไปรอ ความคนทุกข์ในอนาคต ความคนทุกข์ในปัจจุบันก็คือว่าการที่เราอยู่กับปัจจุบันได้เนี่ย มันก็มีความไม่ทุกข์อยู่แล้ว ให้สัมผัสตรงนี้บ่อยๆนะจิตใจเราก็จะมีความเบิกบานมากขึ้น大家多去啊体会啊，当你回到当下的时候，当你没有在你的念头烦恼里再去纠结的时候，多去体会这个每个当下，这个当下啊滋味是怎么样，都去体会这个东西。 但是呢，只是知道而已，不要陷入到你的思维里面去。啊，啊，就是也说，昨天的小潘，嗯，很好，但是大部分的问题都是陷入到自己的念头。啊，接下思维是，不要活在当下。啊，或者刚才提到敬语的问题。啊，昨天有一些师兄有一些感悟，那有有些师兄开始交流了。 我有感觉了，我还没有，怎么样怎么样的？不用交流，那一天就样过了。啊，每个人都是走在路上的人，不要去交流，你交流很可能就误导别人。啊，所以说，大家一定要保持静啊，那他说了一句很重要的话：为什么要信？ 人世间已经造了多少孽了？把它闭起来，不要讲话。有的时候有觉性的人，他清楚知道在禅修中他不应该讲话。好，那我就用起